Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում՝ յոդի հակեցվածության հիմնախնդիրները Արցախում վերնագրով հաղորդումը։ Մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասնագետների կողմից Արցախում հետազոտվեցին 8-ից 12 տարեկան 30 դպրոցական, ինչպես նաև հետազոտվեց կենցաղում օգտագործվող կերակրի աղը։ Հետազոտությունների հիմնական նպատակն էր ստուգել, թե արդյոք Արցախը համարվում է յոդի անբավարարության էնդեմիկ գոտի հետազոտման արդյունքների շուրջ օրերս Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության առողջապահության ազգային ինստիտուտի օստիոպորոզի կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ Ջիմիշյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Արցախի առողջապահության նախարարության Արերիկ մանկական բուժմիավորումում կազմակերպվեց դասընթաց, որի մասնակցում էին Արցախի առողջապահության համակարգի էնդոկրինոլոգները, թերապևտները եւ գինեկոլոգները։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրային առողջության մասնագետ Սիսակ Մանգասարյանի Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ջինիշան հիմնադրամին։ Նրանք են մեզ ֆինանսավորել, որ կատարենք սեմինարները։ 2004 թվականին էլ էր կատարվել նույն հետազոտությունը յոդի հագեցվածության, բայց քանի որ չէին կատարվել սեմինարներ, անգամ մասնակիցները տեղեկ չէին արդյունքներից, այս անգամ որոշեցինք մենք անձամբ տեղեկացնենք եւ կատարում ենք սեմինարներ, որովհետեւ արդյունքների մասին բոլոր բժիշկները տեղեկանան։ Պարոն Բադասարյան, դուք Արցախում եղել եք։ Այո, եղել ենք Արցախում այս տարի կատարել ենք յոդի հագեցվածության հետազոտությունը 30 դպրոցում ենք կատարել 8-ից 12 տարեկան աշակերտների մոտ որոշել ենք յոդի քանակը օրգանիզմում արդյունքները մեր համար զարմանալու չէր քանի որ մենք տեղյակ էինք չկա յոդի անբավարարություն ոչ Արցախում ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա մենք այս սեմինարը կազմակերպել ենք եկել ենք էնդոկրինոլոգի եւ վիճակագիրի հետ որպեսզի ավելի լավ տեղեկացնենք ունենք, ինչպես կատարել վիճակագրություն եւ ինչ նշանակել, եթե չկա իոդի անբավարարություն։ Սեմինարի թեման յոդի հագեցվածության հետազոտության արդյունքների հրապարակումը եւ էնդոկրինոլոգի կողմից խորհուրդները։ Այսինքն, քանի որ նոր բան է, որ բոլորս կարծում ենք կա յոդի անբավարարություն, բայց փաստորեն չունենք մենք յոդի անբավարարություն։ Աղի միջոցով ստանում ենք համապատասխան յոդ։ Այդ պատճառով հրավիրել ենք էնդոկրինոլոգին, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք։ Նշեցիք, որ եղել եք Արցախի դպրոցներում, չնայած դեռ չենք դիտել այդ կլիպը, բայց կարծեմ վերնագրել եք յոդի Գեորգի հագեցվածության։ Ահա, եւ ինչպես եք նկարահանել, ինչ ստուգումներ։ Ստուգել ենք մեզում 7-ի քանակը, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որպեսզի ազգաբնակչության մոտ հետազոտություն անեն, մեզի միջոցով ստուգեն 7-ի քանակը։ Երեխաներից հավաքվել է մեզ, մեզը հետազոտվել է համապատասխան լաբորատորիաներում եւ հոյակապ արդյունքներ։ Դուք երկուսով եք աշխատում, այո։ Երեք երեք էինք, մի հոգին Ամերիկայից եկած մեր ընկերներ եւ Քեֆան Մուշեղը։ Ամեն հետազոտության համար հաշվարկվում է թիվ, տվյալ դեպքում Արցախում 850 մասնակից ունեցանք հետազոտության մեջ, բայց պետք է ունենայինք 600։ Մենք ավել արեցինք, այդ հերիքը լրիվ որ պատկերը հասկանանք ովքեր են մասնակցում սեմինար դասընթացներին եւ արդյոք դուք եք ընտրել Արցախի առողջապահության բնագավառից հատուկ մասնագետներ։ Այստեղ ես տեսա նաեւ Մորիե մանկան առողջության պահպանման կենտրոնից։ Ո՞րն էր նպատակը։ Այս սեմինարը կազմակերպված է գինեկոլոգների, թերապևտների, էնդոկրինոլոգների համար եւ վիճակագիրների։ Նրանց խորհուրդ ենք տալու միջազգային ուղեցույցերը, որոնք ընդունված են ամբողջ աշխարհում, քանի որ կարիք չկա հավելյալ 7 նշանակելու մարդկանց, հղիներին, թեկուզ երեխաներին 7 մարին կամ 7 բալանս, որ նշանակում են, դրա կարիքը մենք էլ չունենք։ Քանի որ աղի միջոցով ստանում ենք բավականաչափ 7։ Փաստորեն ձեր հետազոտությունը հերքեց այն հանգամանքը, որ Արցախում միշտ էլ կարծես թե այսպես ասած ցավոտ հարց կար, որ հա։ կա յոդի համավարարություն, ոմանք նույնիսկ յոդի սրվակն էին բաց սենյակներում քնում։ Փաստորեն այդ անիմաստ է ստացվում այդ ամեն ինչը, Ուզում եմ նշել, որ կատարել ենք նաև աղի հետազոտություն, քանի որ մարդկանց մոտ թյուր կարծիք կա, եթե աղը բաց է սպահում կամ արևի տակ ամնում, յոդը սուբլիմացվում է մեջից։ Ամեն մասնակցից խնդրել ենք բերի աղի այն նմուշը, որը տանը օգտագործում են։ Եվ այդ աղի նմուշներն էլ ենք հետազոտել։ 98%-ը գտնվում է ստանդարտի մեջ, այսինքն համապատասխան յոդացված վիճակում եւ ուզում եմ նշել, որ ոչ երրացնելուց, ոչ արևիտակ մնալուց, ոչ բաց մնալուց յոդը մեջից չի սուբլիմացվում։ Բնականաբար ստուգել եք նաեւ ջուրը։ Ջուրը եւ հողը ստուգելու կարիք չունենք, քանի որ հողի ու ջրի մեջ չունենք յոդ։ Մեր միակ աղբյուրը իոդի դաղն է եւ ծովամթերքը, բայց քանի որ շատ հազվադեպ ենք օգտագործում ծովամթերք, չեն կարող համարել աղբյուր։ Շարունակական կլինի ձեր աշխատանքը Արցախում։ Այս փուլը ավարտեցինք, մեզ մնում է արդեն հետևել նորածնային սկրինինգի միջոցով, կատարվում է նորածնային սկրինինգ Արցախում եւ Հայաստանում։ Այդ տվյալներով ամբողջությամբ բավարար արդեն հետևողական կլինենք։ Էլ կարիք չկա նորից նույն հետազոտությունը անելու։ Շնորհակալություն բարի լուրի համար, որովհետեւ մեզ մոտ միշտ այդ միտքը ինքներ տանջում, ապրեք, շնորհակալություն։ Հասանի Հանրապետության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի առողջապահական տեղեկատվության կենտրոնի ազգային ռեգիստրի ղեկավար Նարինե Գալստյանը դասընթացում հանդես եկավ Վահանաձև Գեղձի հիվանդությունների տարածվածությունները զեկույցով։ Զեկուցման մեջ մասնագետը տարբեր փաստակների հիման վրա ներկայացրեց իր եզրակացությունը ըստ որի Արցախում յոդի անբավարարություն չկա երկար տարիներ շարունակ թե Հայաստանում եւ թե Արցախում ես ինքս լինելով պրակտիկ բժիշկ միշտ մտածել ենք, որ մենք ունենք յոդի խնդիր, բայց հետազոտությունը ողջունել է, որ հիմա մենք այդ խնդրի հետ իրոք ոչ մի կապ չունենք։ Եվ անհրաժեշտ քանակությունը մենք ստանում ենք աղից, ճիշտ է մենք էնդեմիկ գոտի ենք հանդիսանում, բայց յոդի անբավարարություն մեզ մոտ չկա։ Տիկին Նարինե, համոզված եք, որ հետազոտությունները ճիշտ էին, չկար որևէ մի թերացում, խոսքս Արցախի մասին է, եւ իրոք չկա յոդի անբավարարություն մեզ մոտ, որովհետեւ այդ հարցը տարիներ ի վեր հուզում էր արցախցիներին։ Ճիշտն ասած, պահ եկա, որ ես լինելով բժիշկ, ելի թերահավատորեն մտեցա այդ հարցին, եւ երբ որ ասում էին, որ իրոք աղը յոդացված է, մտածում եմ, եթե մենք օգտագործում ենք աղը եւ բաց դրված է արևի տակ, պետք է որ դա իրոք օքսիդանա եւ մեզ անհրաժեշտ քանակությամբ օրգանիզմը չյուրացնի։ Թերահավատությունս ապացուցելու համար, որ իրոք ես սխալ եմ, ինձ տվեցին համապատասխան լուծույթը եւ ես իմ տան օգտագործվող աղը, աղամանով հուլիս-օգոստոս ամիսներն էր, եթե չեմ սխալվում, երկար ժամանակ դրեցի արևի լույսի տակ։ Եվ մի քանի օր հետո այդ լուծույթը կաթացրեցի եւ ստացա համապատասխան գույնը եւ հավատացի, որ իրոք ճիշտ է։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, Այսօր ձեր սեմինար դասընթացներին մասնակցում են Արցախի առողջապահության համակարգից բժիշկներ, բնականաբար մենք նույնպես մեր ունկնդրին, մեր արցախցիներին կհասցնենք այդ որ այսպիսի խնդիր չկա, չեք կարծում, որ քիչ են այս հանդիպումները։ Էլ ինչ կարելի է անել։ Ճիշտն ասած, այո, քիչ են այս հանդիպումները, եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ջինիշյան հիմնադրամին, որ նա կարողացավ կազմակերպել թե Արցախի հարաբերությունում եւ թե Հայաստանի բոլոր մարզերում մենք կարողանում ենք բժիշկներին տեղեկացնել, որ մենք ունենք յոդի անբավարարություն։ Եվ հուսանք, որ սա կլինի շարունակական։ Շարունակական, այո։ Եվ ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արցախի հանրապետության բոլոր բնակիչներից իրենց տոկուն կամքի, իրենց հոգու են ուժեղության թեփ թիկունք լինելու ամուր կամքի համար։ Դպրոցական երեխաները եւ ընդհանրապես բնակչությունը ստանում են բավական 7 իրենց սննդամթերքից։ Վերարտադրողական տարիքի կանայք ստանում են նորմայից քիչ ավելի բարձր քանակի 7։ Հետազոտության արդյունքները ողրզել են, որ Արցախում 7-ի անբավարարություն չկա։ Հետևաբար ԽՊՊ-ի տարածվածությունը Արցախում այլ պատճառներ ունի։ Մուրացյան համասարանական հիվանդանոցի ասպիրանտ էնդոկրինոլոգ Աննա Ղուբատյանը դասընթացում հանդես գալով Վահանաձև Գեղձի հիվանդությունների ուղեցույցները թեմայով ներկայացրեց Վահանաձև Գեղձի հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մեթոդները։ Զեկույցից հետո Տիկին Աննան հարցազրույց ունեցավ լրագրողների հետ։ Այստեղ եկել ենք Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների լուսաբանման համար։ Դրանց առանձնահատկությունը յոդով հագեցած տարածաշրջանները, ինչպիսիք է Հայաստանը եւ Արցախի Հանրապետությունը, արդեն յոդով հագեցած տարածաշրջաններ ենք մենք համարվում։ Փորձում ենք մի քիչ լուսաբանել առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունները, դրանց վարման տակտիկան, ճիշտ բուժման մեթոդների ընտրությունը, ինչպես անենք եւ բուժման թիրախ նպատակները, որոնց պետք է հասնենք այդ բուժման նպատակներով։ Իսկ ինչ բուժման մեթոդներ եք առաջարկելու։ Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների համար իհարկե հիվանդությունները եւ բազմազան մեթոդներն էլ տարբեր են կախված հիվանդություններից։ Ըստ դրա դիագնոստիկան, եթե ճիշտ կատարվես, բուժման մեթոդները կարող են տարբեր լինել ու ճիշտ ընտրության դեպքում հասնենք լավագույն արդյունքներին։ Ողջունելի է, որ յոդի անբավարարություն կա, այո, սակայն ինչ է յոդը ոչ մի հարցում չի օգնում բնակիչներին։ Մեր հետազոտության արդյունքներով յոդի դեֆիցիտ չունենք, չնայած բնակվում ենք էնդեմիկ զոնայում, այսինքն եթե աղը չի յոդացվի, մենք կունենանք յոդային անբավարարություն։ Զուտ աղի միջոցով ստանում ենք այն քանակը, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ թիրախ խմբերում, հղիների շրջանում, երեխաների շրջանում, ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանանց շրջանում յոդ դեֆիցիտ չունենք։ Սա նշանակում է մենք մի կողմից ապահովագրված ենք յոդ դեֆիցիտային հիվանդություններից։ Այստեղ ուրիշ հարցածագում որ աուտոիմուն թիրոիդիտներն են առավել հաճախ տարածված մեր շրջանում, մեզ մնում է միայն դիագնոստիկան լավացնել եւ բուժման տակտիկաները ճիշտ ընտրել։ Բացի սեմինար դասընթացներից կունենաք հանդիպումներ, նաեւ այսպես ասած պրակտիկ հանդիպումներ բժիշկների հետ։ Իհարկե ընթացքում եթե բժիշկների մոտ հարցեր են ծագում, կախված տարբեր հարցերի հետ աշխատում ենք պատասխանել կոնսուլտացիայի կարգով իհարկե իրականացնում։ Դե շնորհակալություն։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։